Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվականի գլխավոր թողարկումն է ստուդիայում Անի Մանգասարյանը։ Բարև ձեզ։ Նախորվանորությունների մասին համառոտ։ Թալիշում տեղի է ունեցել Թալիշի վերածնունդ նախագծի մեկնարկի հանդիսավոր արարողություն։ Արցախում ամփոփել են զորավարժությունները։ Արայիկ Խարությունյանն ընդունել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի պատվիրակությանը կայացել է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի եւ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարների համատեղ մամլոասուլիսը։ Մահացել է Վազգեն Սարգսյանի մայրը Գրետա Սարգսյանը։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Երեք Մարտակերտի շրջանի Թալիշ համայնքում տեղի է ունեցել Թալիշի վերածնունդ նախագծի մեկնարկի հանդիսավոր արարողությունը, որն ազդարարվել է համայնքային կենտրոնի բացմամբ։ Այն կառուցվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցով Ամերիկա բնակ բարերար Անդրանիկ Բաղդասարյանի ֆինանսավորմամբ։ Բազմաֆունկցիոնալ համայնքային կենտրոնն իր մեջ ամբողջացնում է ոչ միայն վարչական մասը, այլև բուժկետը օժանդակ սենյակներով։ Կենտրոնում նախատեսված են նաև սենյակներ երիտասարդության ակտիվ ժամանցի համար։ Հանդիսավորվածմանը ներկայ էին Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, բարերար Անդրանիկ Բաղդասարյանը, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի պատվիրակությունը գործադիր տնորեն Արա Վարդանյանի գլխավորությամբ, պաշտոնատար անտառ այլանդզինգ թալիշցիներ հյուրեր։ Նրանք նախ ծաղիկներ են խոնարել Արցախյան ազատամարտում զոհված հայորդիների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին, որից հետո տեղի ունեցել համայնքային կենտրոնի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Իր խոսքում կարևորելով նախաձեռնությունը նախագահ Բակոսյանն ասել է, որ սա մեր հերթական հավաքական ուժի դրսևորումն է։ Վերահաստատելով Թալիշի վերականգնման ծրագիրը նախագահն ընդգծել է, որ այն իր մեջ պարունակում է հնարավորություն հաջորդ մեր հաղթանակներն արձանագրելու համար մեր նախնիների ժառանգած հավատարմությունը շարունակում է մեզ հետ լինել եւ այս միջոցառումը դրա լավագույն ապացույցն է։ Ողջունում եմ մեր հայրենակիցներին, ովքեր ճակատագրի բերումով այսօր ապրում են հայրենիքից դուրս, բայց իրենց ապրելակերպով, իրենց գործնեությամբ միշտ հայրենիքի հետ են։ Սա մեր հերթական հավաքական ներուժի դրսևորումն է։ Թալի շամայնքի ղեկավար Վիլեն Պետրոսյանը ներկայացրել է գյուղի ավականու որոշումը, ըստ որի բարերար Անդրանիկ Բաղդասարյանին եւ Սոսի Բաբելյանին հանձնվել են Թալի շամայնքի պատվավոր քաղաքացու կոչումներ։ Հանդիսավոր բացման օրհնության կարգ է կատարել հայարակելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը։ Ծրագրի հանդիսավոր մեկնարկին պարային կատարումներով հանդես են եկել Թալիշի միջնակարգ դպրոցի աշակերտները։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հադրութի մշակույթի տանը ամփոփվել են մայիսի 14-ից 19 հայկական երկու հանրապետությունների փոխգործակցության շրջանակում Արցախի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորավարժարաններից մեկում մարտական կրակի կիրառմամբ անցկացված օպերատիվ մարտավարական զորավարժությունների արդյունքները։ Ներկայային Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը, Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար ղեկավար գեներալ-լեյտենանտ Լևո Մնացականյանը բարձրաստիճան այլ սպաներ։ Առաջին բանակային զորամիավորման պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ գործող միավորման եւ յենթակա զորամասերի ներգրավվածությամբ անցկացված զորավարժության թեման էր հակառակորդի հանկարծակի հարձակման հետ մղումը, զորքերի բերումը մարտական պատրաստակամության բարձրաստիճանի պաշտպանական օպերացիայի վարումը։ Մարտական հրաձգությամբ զորավարժություն անցկացվել է 3 փուլով ընդգրկելով նաև մարտավարական եւ բանակային ավիացիա։ Պաշտպանության նախարար գեներալ Դավիթոնոյանը շնորհավորել է զորավարժությունների հաջող անցկացման կապակցությամբ։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ դեռևս ըստ ուղությունների ցանոթանում է իրավիճակին, սակայն առաջիկայում հանգամանալից կներկայացնի իր եւ նոր կառավարության տեսլականը։ Արդյունքների ամփոփման ավարտին մի շարք զինծառայողներ արժանացել են պատվոգրերի եւ նվերների։ Արցախի զորամասերից մեկում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հանդիպել է Ես եմ ծրագրով զորակոչված զինծառայողների հետ։ Նա զինծառայողների եւ նրանց հրամանատարների հետ քննարկել է ծրագրի արդյունավետության եւ շարունակականության խնդիրները, լսել նրանց հարցերը։ Հանդիպման վերջում պաշտպանության նախարարը բարի ծառայություն է մաղթել զինծառայողներին եւ նշել, որ սա մեր զինված ուժերի համար կարեւոր ծրագիր է։ Մայիսի 20-ին ժամը 11-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում դեռևս չպարզված հանգամանքներում մահացու հրազանային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1999 թվականի ծնված Համլետ Նորայրի Գրիգորյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Արցախի Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում շրջանում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ Արցախի պետական նախարար Արայիկ Խարությունյանն ընդունել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի պատվիրակությանը գործադիր տնորեն Արա Վարդանյանի գլխավորությամբ։ Պետական նախարարը ողջունել է 19 երկրներից Արցախ ժամանած հիմնադրամի տեղակամարմինների ատենապետներին եւ ներկայացուցիչներին, ընդգծելով, որ նրանց յուրաքանչյուր այցը միշտ սպասված է։ Արայիկ Հարությունյանը կարևորել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի մասնակցությունը Արցախի շնացման ու զարգացման գործում, նշելով, որ չկա մի բնակավայր, որտեղ հիմնադրամի միջոցներով ծրագրեր իրականացված չլինեն։ Շնորհակալություն հայտնելով Արայիկ Խարությունյանին ջերմ ընդունելության համար Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը նշել է, որ իր խոսքը ցանկանում է սկսել կարևոր հայտարարությամբ այն մասին, որ ամերիկահայ բարերար Անդրանիկ Բաղդասարյանը խոստացել է 1 միլիոն ԱՄՆ դոլար նվիրաբերել Գետավանի դպրոցի կապիտալ վերանորոգման համար։ Արձագանքելով լուրին պետական նախարարն իր երախտագիտությունը հայտնել հանդիպմանը ներկա բարերարին, նշելով, որ հատկապես վերջին տարիներին նրա մասնակցությունն Արցախի կյանքում շատ մեծ է։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի պատվիրակությունն այցելել է Ասկերանի շրջանի Ուխտասար համայնք ցանոթանալու հիմնադրամի միջոցներով կառուցվող դպրոցի շինարարական աշխատանքներին։ Նշենք, որ համայնքի երեխաները կրթություն են ստանում վագոն տնակներում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի պատվիրակությունը տեղում ցանոթացել է տարվող շինարարական աշխատանքներին, զրուցել դպրոցի աշակերտների եւ ուսուցիչների հետ։ Երեք Շուշիում կայացել է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նորանշանակ նախարար Լիլիթ Մակունցի եւ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շավերդյանի համատեղ մամլոյ ասուլիսը։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Հայաստանի մշակույթի նախարարը ժամանել էր Արցախի իր պաշտոնակցի հրավերով։ Ասուլիսին նախորդած հանդիպմանը երկու նախարարները քննարկել են մշակույթի ոլորտում հայկական երկու հանրապետությունների համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Ինչպես ասաց Լիլիթ Մակունցը, հայկական երկու հանրապետությունների մշակույթի բնագավառի ղեկավարները համակարծիք են ոչ միայն նախորդ տարիներին ձևավորված համագործակցության ամրապնդման, այլ նաև դրանք զարգացնելու նոր շեշտադրումներով ու նախագծերով առաջընթացի հասնելու հարցում պատրաստակամություն եմ հայտնել շարունակել արդեն իսկ գոյություն ունեցող ծրագրերը, ինչպես նաև պարտավորվում ենք հետամուտ լինել նորանոր ծրագրերի նախաձեռնությունների աջակցմանը, ստեղծմանը եւ իրականացմանը։ Կարևորում եմ շատ բոլոր այն համագործակցությունները, որոնք արդեն կան, նորից ուզում եմ շեշտել, մասնավորապես 2018 թվականի փետրվարի 3-ին ստորագրված փոխհմբռնման հուշագիրը պատմամշակութային ժառանգության պաշտպանության համագործակցության բնագավառում։ Լիլիթ Մակունցը մշակութային կյանքում առաջընթացի հասնելու գործում կարևորել է ոլորտի գործիչների համար համահավասար պայմանների ապահովումն ու միաժամանակ հայկական մշակույթի արտահանումը։ Կարևորագույն շեշտադրումներից ենք համարում ոչ միայն մշակութային կյանքի ակտիվացումը, որտեղ ընդգրկվում է նաև Արցախի հանրապետությունը, այլ նաև հայկական մշակույթի արտահանումը։ Եվ այս պարագայում իհարկե կարևոր է նաև, որպեսզի համատեղ երկու կողմերը ներկայացված լինեն մշակութային արտահանմանը, մեր մշակույթի արվեստի գործերը նաև արտերկրում ներկայացնելու առումով։ Սերգեյ Շավերդյանն իր խոսքում շնորհակալություն հայտնելով պաշտոնակցին Արցախում հյուրընկալվելու հրավերն ընդունելու համար հավաստիացրել է, որ նոր ծրագրերն իրենց երկար սպասեցնել չեն տալու։ Շատ շուտով կլսեք մեր նոր նախաձեռնված ծրագրերի մասին։ Պիտի աշխատենք համատեղ ջանքերով, զարգացնենք այդ ձեռքբերումները, որ մինչև հիմա ունենք հայկական երկու հանրապետություններում ու քայլ առաջ անենք դեպի նորանոր ձեռքբերումներ։ Մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունսն ով առաջին անգամ է Արցախում անկեղծացավ, ջերմ լիցքերով է վերադառնում։ Հաջորդ այցերն էլ գործնական ծրագրերի պակաս չեն ունենա։ Ջերմ լիցքերով եմ այստեղից հեռանում, որ կարծում եմ շատ շուտով նորից վերադառնալու եմ ու արդեն կառուցողական ու շատ որոշակի նախագծերի քննարկման շուրջ ենք աշխատելու։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մահացել է Վազգեն Սարգսյանի մայրը Գրետա Սարգսյանը։ Մահվան կապակցությամբ նախագահ Բակոս Սահակյանը ցավակցական հերագիր է հղել, նրանում ասված է. «Սերտի կսկիցով տեղեկացա Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Արցախի հերոս սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի մոր Գրետա Սարգսյանի մահվան մասին։ Գրետա Սարգսյանը մեր ժողովրդին հայտնի է որպես ազգային արժեքներ կրող մարդկային ու բարոյական բարձր արժանինքներով ոշտված հայ առաքինի կնոջ ու մոր տիպար»։ Իր ամբողջ կյանքի ընթացքում նա անմնացորդ նվիրված է եղել ընտանիքին եւ հայրենիքին։ Գրետա Մայրիկի պայծառ հիշատակը միշտ վառ կմնա նրան ճանաչողների սրտերում։ Արցախի հանրապետության ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմանունից իսերտայ ցավակցությունը զորակցություն եմ հայտնում հանգուցյալի բոլոր հարազատներին ու մերսավորներին եւ մաղթում արիություն ու ոգու կորով։ Խորվշտի այս ցաներ պահին մենք կիսում ենք ձեր ցավը եւ ձեզ հետ միասին սկում անդառնալի կորստի կապակցությամբ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այժմ ծանոթացեք արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շփատվա օպերատիվ ամփոփագրին։ Այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի սպա Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Մայիսի 14-ից 21-ը Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 85 տեղեկություն, Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 8, տեխնացին բնույթի 4 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 30 արտակարգ դեպք, այդ թվում դրան 60 11, վեելակի 61, հիվանդի տեղափոխում 3 դեպք։ Շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 1 դեպք, դուժել է 2 հոգի։ Մայիսի 14-ից 21-ը հանրապետության տարածքում գրանցվել է հրդեհի 5 դեպք, որից մեկը բնակատվածում, Մայիսի 18-ին ժամը 10:59-ին Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն քաղաքացուց ահազանգ է ստացվել Ստեփանակերտ քաղաքի Շիվազադե փողոցի համար 2 բնակելի շենքում բռնկված հրդեհի մասին։ Նախնական տվյալներով այրվում է բնակարան։ Ահազանգով դեպքի վայր են մեկնել արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության փրկարարական ուժերի վարչության հրշեջ փրկարարական մասի 2 հրշեջ մեքենա եւ արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման հերթապահ օպերատիվ 2 խումբ։ Վկարանների օգնությամբ տարհանվել է տվյալ մուտքի բնակիչները։ Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 11:20-ին, լիամարվել ժամը 12:45-ին։ Հրդեհի հետևանքով այրվել է Ստեփանակերտ քաղաքի Շիրվանզադե 2 շենքի համար 18 բնակարանի բնակիչ Կարեն Գրիգորյանին պատկանող բնակարանի խոհանոցը լրիվությամբ, ծխահարվել է 3 սենյականոց բնակարանը եւ շենքի երկրորդ մուտքը։ Նախնական տվյալներով հրդեհի բռնկման պատճառը հանդիսացել էլեկտրալարերի կարճ միակցումը, վնասի չափը ճշտվում է, կատարվում է հետաքննություն։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չպայթած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման եւ վնասազերծման երկու դեպք է գրանցվել։ Մայիսի 14-ին Հադրութի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Հադրութ քաղաքի բնակիչը նույն շրջանի Վալյովան կոչվող տեղանքում աշխատելիս հայտնաբերել է զինամթերք, նախնական տվյալներով մեկ միավոր գնդիկաբեկորային ավիառումբ։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության փրկարարական ուժերի վարչության սակրավորական խումբը մեկնել է դեպքի վայր։ Տեղ հասնելուց հակարավորական խումբը նույն վայրում հայտնաբերել է զինամթերք, մեկ միավոր P1 տիպի ձեռքի նռնակ։ Մայիսի 17-ին Ստեփանակերտ քաղաքի բնակչից ահազանգ է ստացվել, որ Ստեփանակերտ քաղաքի Վաղաշան 44 շենքի մոտակայքում հայտնաբերվել է զինամթերք։ Նախնական տվյալներով մեկ միավոր նռնականետի կրակոց։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության փրկարարական ուժերի վարչության սակրավորական խումբը մեկնել է դեպքի վայր եւ հայտնաբերել մեկ միավոր զրահահար տանկային արկ։ Բոլոր դեպքերում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խումբը հայտնաբերված գտածոները պահեստավորել է հետագա վնասազերծման համար։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, ժամանակ առ ժամանակ անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ մինչև 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 14, ցերեկը 20-ից 24 աստիճան տաքություն։